was down where fisher folk gather. I wandered far from the throng. I heard a fisher girl singing, and this refrain was her song. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. He sailed at the dawning, all day I've been blue. Red sails in the sunset, I'm trusting in you. Swift wings you must borrow make straight for the shore. We marry tomorrow and he goes sailing no more. Red sails in the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. Night Sails in the Sunset är skriven av den österrikiske kompositören Will Grosch som flytt till England undan Hitler och hans brittiske kollega Jimmy Kennedy. En av de som spelar in sången är den brittiske orkesterledaren och showmannen Harry Roy. I februari döms Bruno Hauptmann till döden för att ha kidnappat och mördat atlantflygaren Charles Lindbergs knappt tvåårige son. I Tyskland har filmregissören Leni Riefenstahl premiär på Viljans triumf, en stor dokumentärfilm om de nazistiska partidagarna i Nürnberg året före. Filmen förhärligar nazistiska ideal genom mästerligt foto, klippning och musikval. Den vinner pris i Tyskland och befäster Riefenstahls rykte som nazistisk propagandamakare. Den 15 september presenterar Hitler på årets partikongress i Nürnberg nya raslagar som gör judarna till en underklass i det tyska samhället. Nu kan bara personer av tysk eller besläktad börd, som det heter, vara riksmedborgare och få ett riksmedborgarbrev och i en så kallad blodskyddslag förbjuds såväl äktenskap som utomäktenskapliga förbindelser mellan judar och vad som kallas tyskar. Judar får inte hissa den nya tyska riksflaggan med hakkorset, kan inte vara tyska medborgare, får inte rösta och inte inneha offentlig tjänst.